Niti je naša nova godina, niti je djeda kufr, djeda mraz. Istina, to je laga koja se ne može više ni malo i djeci prodavati. Nekakav djeda mraz koji živi sad svoj život na sjevernom polu, postavlja se pitanje komu plaća grijanje i komu plaća smještaj, i ko njega financira, otko njemu tolike pare, kako onda stigne da tolike milijarde djece obiđe i da svima poklone dadne, pa negdje ulazi kroz balkon, negdje kroz dimnjak, negdje na vrata. Ovo su samo iluzije i obmane i ovo su obmane s kojima su obmanjeni ljudi. Mi nećemo sada govoriti odakle dolazi djeda mraz. On ima svoju pozadinu. To je po jednom rivajetu. Nekakav sveti Nikola. To je vezano za one neke tamo. Ali to nema nikakve veze s nama i sa našom vjerom. Ima jedan način, ima jedan metod, ima jedan kod koga bi morali bošnjaci, a i čitavi svi muslimani razumjeti. Ima način kako mi možemo da se umilimo židovima i kršćanima. Ima metod kako da oni postanu sa nama zadovoljan, zadovoljni. I to je samo jedan način, jedan kod, ako ukucamo, onda će definitivno sa nama biti zadovoljni. A mimo toga, bez obzira koliko mi djedova mrazova u nekakva crvena odijela i duge bijele brade obukli, niti je odijelo strano, niti je brada kod djeda mraza strana, on je legalan zato što ispred crkve dolazi. I zato ćete vidjeti šta se god dešava u crkvi ili oko crkve, to je kao neka kultura, kultura, I to se mora uvažavati, cijeniti, bez obzira imali to utemeljenje ili nemalo utemeljenja u njihovoj vjeri, a kamoli kod nas. A kod nas šta se god dešava pred džanijom ili ispred džanije, to je za analizu da se tu slučajno kakve zle namjere po druge narode na ovim prostorima ne smišljaju. Pa i ovo je jedan pokazatelja da islam nije legalan, u očima oni koji su u našem okruženju. Ali nažalost i najveća je žalost što kod oni koji se pripisuju islamu, islam nije prvorazredna stvar. Ako ne vidite, svaki dan pobrojavajte, pa će vidjeti, vidjeti zablude i život ljudi koji se islamu pripisivaju, da malo šta sa islamom zajednički imaju. Kod koji ako se ukuca, onda ćemo definitivno imati mir. Neće nas više židovi kršćani dirati, a on se zove riječi Allaha te barake wa ta'ala وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى فَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ni židovi, ni kršćani neće s vama biti zadovoljni. Džaba što vi jelke kitite i što se kao kršćani oblačite i razmišljate i obhodite, oni sa vama neće biti zadovoljni. Ovo Kur'an tvrdi, a i bliža i starija historija ide u prilog ovome što govorimo ni židovi, ni kršćani, nikad za nikad neće s vama biti zadovoljni dok se ne pokrstite. Dok njihovu vjeru ne primite. Kul inne huda Allahi huan huda. Reci, istina je kod Allaha. Islam je istina. Pa ko bude išao za njihovim strastima, nakon što mu je poznato znanje, neće Allahu Đelešanuhu ništa nauditi ali će ostati bez pomagača i bez zaštitnika. Ovo su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa bez obzira koliko mi se trudili, pa evo pogledajte, mnogi i ne znamo nabrojati 12 izrečki hiđetski mjeseci, možda i ne znamo danas koji je dan hiđetski i koji je mjesec, ali znamo da smo u decembru, a to je jedan od bogova grčkih, i znamo za sve događaje, a ne znamo razlučiti da je to zam, obmana. Nije se Isa i Selam rodio zimi. Allah kaže Merjevi da potrese palmu, čije je stablo stabilno, a mi znamo da svježi palmi datula ima tamo negdje u sred ljeta, a nema u pol ili na kraj decembra kako su neki obmanjeni. Ni nam začudo što drugi su u zabudi, jer je Allah o njihovoj zabudi puno kazao, ali se čudimo nama, onima koji se innel huda, innel, innel huda, a huda je kod Allaha Đerlešanuhu, uputa je kod Allaha Đerlešanuhu, i nakon ove upute da mi opet budemo slijepi sljedbenici, a mi znamo slijepilo dokle vodi, Slijepilo ne vodi na neki normalan put, nego vodi u veliku provaliju. Zato Resul sallallahu alaihi ve selleme kaže Men tešebbehe bi kaumin fe hua minhum Ko ponaša jedan narod, oni od tog naroda. Ha antum tuhibbunahum, wala yuhibbunekum. Eto Allah kaže, vi volite židovi kršćani. Wala yuhibbunekum ali da znate, Allah kaže da oni vas ne voli i da oni od vas ništa neće. Pa i ona parola, pa i oni nama čestitaju bajrame. Oni nama imaju na čemu učestitati. Mi smo na dinu, mi smo na Allahovoj uputi, mi smo na jedinom originalu. A oni se ne mogu ni za kopija kriti. A kamo i tome je slično. Zato poruka svim ljudima koji uši imaju, i oči imaju, i srca im nisu zapečećena, nemoj da budemo slijepi sebenici. Mi smo narod dokaza, pa neka nam dođu sa dokazom da je istina to što vjeruju i to što nam nude, pa i mi hoćemo istine, i mi hoćemo da u džennet uđemo po njihovom raj, a i mi pozivamo da uđu u džennet, i u džennetu mjesta ima, I nikom neće biti tjesno. Samo će biti tjesno nevijenicima. Iako je i džehennem prostran. Zbog kazne nesnosne koja se neće moći podnositi. A u njoj će se pržiti svi oni koji su o Allahu ružno mišljenje imali i neku drugu opciju mimo Islama slijedili. Inna dina inda Allahil Islam. Islam. Jedina opcija koja je prihvaćena kod Allaha Đalešanu je el islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ako bude srljavo i tražio neku drugu verziju, neku, dru, neku drugu opciju mimo Islama, ona mu neće biti prihvaćena i on će na onome svijetu upropašten biti. Draga moja braćo, Mi ćemo se uz Allahu pomoć. Ovo je bila samo skretane pažnje da budemo aktuelni jer se nalazimo u velikom luksuzu i u velikom israfu gdje se milioni troše da se nakite nekakve izmišljene lijelke i kupuju se nekakvi lažni pokloni i dočekiva se ta luda noć. Ona nije luda nego su ludi oni koji će poludjeti u toj noći Molim Allaha tebareke wa ta'ala da mi svaku noć provodimo onako kako je Allahu dolikuje kako je Allah zadovoljan, a pogotovo u toj noći da se odreknemo svakog grijeha i bilo čega što liči na običaje drugih naroda. Pred nama je danas uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć jedan divan hadis koji ima svoji puno poruka i pouka Pa dobro pripremite svoje uši i otvorite svoja srca i budite spremni da budemo od onih koji jeste mi unel kaule da je tebi une ahsene. Oni koji čuju govor, a zatim ono što je najispravnije slijede. Takve će Allah uputiti i takve će Allah spasiti. Kod hakima u njegovom strreku prileži se hadis o sehl bin Sada radijallahu ta'ala anhu, da je Džibril alaih salatu wassalam došao našem poslaniku sallallahu alaihi veselleme a zatim mu rekao Ja Muhammed عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزئ به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس Zaista divan hadis koji nosi sa sobom puno poruka i puno pouka. Prvo što je Džibril, ali salatu wasalam, rekao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam, rekao mu je, ja Muhammed, išma šita ši fa inneke mejit. Živi Muhammede koliko god hoćeš, ali znaj Muhammede da umrijeti moraš. Eto što ti je naš život na ovome svijetu. Koliko god bi čovjek živio, ovdje se radi, draga moja braćo, o Allahovom poslaniku, koji je najpriječiji da živi na ovom svijetu. Čovjek koji poznaje svog gospodara, koji daje svako njegovo pravo, koji je milosti prema životinjima i prema drveću i prema vodi, prema insanima i hajvanima, Čovjek koji je bio predsjednik državi, pa ima i danas a on je bio više od toga. On je bio predsjednik ujedinjenih nacija koje su se ujedinile oko, oko Kur'ana i Sunneta i više od toga. On je bio poslanik, a to ne može biti svako. I više od toga. On je najbolji među poslanicima. I više od toga, on je bolji od Džibrila, ali salatu salam. On je najdraže Allahovo stvorenje. Pa njemu Džibrila, ali salatu salam, kaže, ja Muhammed, a mašit, šit, fa inneke mejit. Eto, Muhammede, kako god ti živio, eto šta sve imaš od Dunjaluka, a šta će onda kazati oni koji malo nešto imaju od Dunjaluka, i malo nešto od pozicija i misle da će vječno živjeti. A nikada ne razmišlja da će umrijeti i da će pred Allahom račun polagati. Da ne bi neko rekao ti samo tučeš one koje su na položaju. Ovo se i na nas pukaru odnosi. Koliko god ti živio i šta god radio, znaj da moraš umrijeti. I zato uzvišeni kaže kullu nefsin zaikatul meut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبكا دوشة كوشة سمرت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ljudi vole da budu nagrađeni, da budu isplaćeni i uvijek im onaj poslodavac ne isplati kako bi oni tjeli, evo doćeš na sudnji dan, umrijećeš sine Ademu i kušat ćeš tu smrtala je gorka i dobit ćeš, Allah ti garantuje da ćeš dobiti sve isplaćeno na sudnjeme danu. A šta je isplata sudnjega dana? Femen zuhziha anin nar, ko se sačuva od vatre, wa udhilan džennete faqad faz, a u džennetu uđe taj triumfuvao. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ A život na ovome svijetu je samo vadljivo naslađivanje. Eto šta ima na Dunjaluku. Na Dunjaluku ima jednako je samo vadljivo naslađivanje, a svako dobro je na onome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْدَ رَبِّكُمْ تَحْتَصِمُونَ Ti si Muhammede smrtnik, a i oni su smrtnici, a zatim ćete na sunnjeme danu pred svojim se gospodarom raspredati, to jeste zatim će se na sunnjeme danu dvojica prepirati i obtuživati, neko će za nekoga biti kriv, što su obo obodvojca u takvom nezavidnom položaju pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Bileži se kod Bukharije, kod muslima, u hadisu od Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhum, u kome kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme Ursila melekul meut ila Musa alaihi salatu wassalam فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على فتن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن Prenosi Hurera radijallahu ta'ala anhu od Resula sallallahu alaihi ve sellem da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka smrti Musa'u alaihi salatu wa salam. Pa kada se je približio melek smrti, udario ga je Musa alaihi salatu wa salam tako da ga je oslijepio u jedno oko. Pa se vraća melek smrti svome gospodaru i kaže poslao si me robu koji ne želi da umri pa mu Allah subhanahu wa ta'ala vraća vid i kaže mu idi idi njemu i neka stavi svoju ruku svoj dlan na dlake od bika pa koliko prikrije sa svojim dlanom dlaka za svaku dlaku još ima pravo da po godinu živi A nakon toga Musa alaih salatu wasalam kaže, a šta je posle toga, kaže, thummel maut, ope Musa, valjati, umrijeti, kale fel an, ako je već tako, da ja odma umrem. Eto, to ti je život. Pogledajte šta se je najboljim ljudima, ljudima nudilo. Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, da živi dokle hoće. U drugom rivajetu je tako došlo. A Musa re salatu wasalam isto tako da mogao da živi puno godina još. Međutim, ahiretski ljudi, oni su dobro skontali šta je ovaj dunjaluk. Oni su dobro shvatili da je ovo samo poligon za onaj svijet i da treba ka onome svijetu dobro požuriti. Pa ovo, Muhammede, živi koliko hoćeš, a zatim ćeš borati umrijeti. Je ovo samo rečenica koja nema svoju dubinu i pozadinu? Ne. Ovo je rečenica koja diže uzbunu. Ovo je rečenca koja diže uzbunu ko svakog pojedinca da što više dobrih dijela uradi. I zato Allah Đelešanu kaže وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ I požurite da dijelite na Allahovom putu od onoga što smo vam od blagodati dali prije nego vam smrt dođe. A zatim će svako kazati gospodaru kada bi mi samo malo odgodio smrtni čas da dobar budem i da što dobrih dijela uradim, da budem među dobrima, ali neće se nikome šansa nova dati. Voleju ahir Allahu nefsem i da džae eđeluha. Nikom Allah neće odgađati eđel kada dođi. Wallahu habirum bima ta'melun. A gospodar Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna i dobro je obaviješten sve ono sve ono što mi, što mi radimo. U drugoj rečenici koju reče Džibril alaih salatu wa salam našem Resulu sallallahu alaih salam وَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ تُفَارِقُهُ Voli koga god hoćeš, ali znaj da ćeš ga jednog dana ostaviti. Uglavnom ljudi danas ostavljaju ahiret zbog žena, zbog djece, zbog položaja, zbog para, zbog donjalških izazova i tu pretjerivaju u toj ljubavi. Zaljube se do nebesa, ali ne u Allaha subhanahu wa ta'ala onom ljubavlju koja je dozvoljena, nego se zabave i zaljube ovaj prokleteni dunjalu, prolazni dunjalu, a jednog dana će sve to morati ostaviti. I mi vidimo da je to tako. I bilježi i Buharija i Muslim, hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhum, gdje je rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme, jetbeul meute meite thalatun, thalatatun, fe jeđu ithnani wa jebka mahu wa idun. Kaže, prati ženazu poznati hadis, troje, pa se dvoje vraća, a jedno ostaje sa njim. Jetba'uhu, ahluhu, omaluhu, ameluhu, slijede ga i prate ga, njegova porodica, njegovi metak i njegova djela, pa jerđu ahluhu, omaluhu, pa se vrati i porodica i njegovi metak, ojebka ameluhu, a ostaje sa njim samo njegova djela. Neki kažu samo dobra djela kamo sreće da je tako. Onda se ovaj čovjek ne bi trebao za Allahu pomoć ništa sikirat. On bi onda trebao da bude radostan, samo mu ostala dobra djela, Allahu akbar, pa komu je onda grijeh oprostio? Nego ovdje kada, se kaže u jebka ameluhu i ostaju sa njim djela, ovdje nije ameluhu, ovdje nije došlo s određenim članom pa da neko može kazat, misli se samo na dobra djela nego se ovdje misli na dobra i na loša djela. Znači sve što si na dunjalu i zavrljo i dobro uradio, to jedino je kamak, zapamti dobro, jedino to ostaje sa tebom. Eto šta ti je dunjaluk, koliko god ti volio nekoga i umirao zbog te nekakve obmanjene ljubavi, eto dragi sine Ademo, šta te na kraju čeka? وَعْمَنْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَزِيهٌ بِهِ I radi, treća rečenica kaže Žibril Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, radi šta god hoćeš, ali znaj da ćeš za to odgovarat. Ili znaj da ćeš za to merzimum bihi, biti nagrađen, pa ili pozitivno ili negativno. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ar-Zulzile šta kaže? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى kako uradi samo trun dobra evo prilike kad će to vidjeti ti si to zaboravio ali tvoj gospodar nije zaboravan isto tako ne ya'mal mithqala dharratin sharra yara ali ko uradi trun dobra ti si to loša lošega ti si to zaboravio ali gospodar nije zaboravio pa će zato sve biti nagrađen ili biti kažnjen. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže ome ja'mel saliha min zekerin au untha wa huwa mu'minun falanuhijennehu hajatom tajjeba wala nezijehum ežrehum bi ahsanima kanu ja'melun. Ko budu radi trun dobra, bio muškarac ili žena, pod uvjetom da je mu'min, ne mu dati prijatan život, i nagraditi ga na najbolji način kako gospodar svoje robove nagrađuje. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ I bojte se dana, ovo je zadnji ajet po najjačem mišljenju islamskih učenjaka koji je objavljen u Kur'anu. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ I bojte se dana kada ćete biti vraćeni Allahu subhanahu wa ta'ala. I svaka duša će biti usmrćena i bit će nagrađena kako je radila i nikome se nepravda i nikome se nepravda neće nanijeti. A onda dolazi četvrta rečenica, a svaka je puna ibreta i pouka, gdje kaže Džibril alaih salatu wassalam našem Resulu sallallahu alaihi wasallam وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ qiyamu lejl. I znaj da je čast vjernika ono sa čime se čovjek smatra veličanstvenim, vrijednim, uglednim i poštovanim, jeste ako obavlja noćni namaz. To jeste Allah ga učini mušrifom, šerifom. Allah ga učini da bude cijenen, moraju ga poštovati robovi. Allah tako naredi. A šta on radi? Klanja kad ljudi spavaju. Dovi kad ljudi spavaju. Plače kad ljudi spavaju. I stigbari kad ljudi spavaju. Kod nas je la haula wala kuvete sve obratno. Sve nam je naopako da Allah te barek evo ta'ala sačuva. Te teđafa džunubuhom anil mabađi'i jeda'una rabbehom haufa wa tama'a wa mimma razapanahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون A onda Allah Đelešanu opisiva u suri seđde. A mesđid je od seđde došao. Nači mesđid u kome nema puno seđde, to gubi pravi naziv za mesđid. Zato je mesđid da se u njemu što više na seđdi boravi. Pa i noćni namaz je da se najviše na sešti boravi. Tada je rob najbliži svome gospodaru. Tete džafa džunubu humanil mabađi'i, pa se njihovi bokovi postelja rješavaju. Šta rade? Jeda una robbe u haufe vol tama'a. I straha i znade Allaha Đalešanu obožavaju. U omimna razaqanahum i unfiqun. I onda po noći skontaju šta bi trebali po danu podijeliti. Tada kada mozak najbolje radi, onda sjede i badete i štihade. Šta ću po danu podijeliti na Allahovom putu? Fala ta'alamu nefsu ma ukfirehu min kurrati a'junin jazaem bima kanu ja'malun. Pa ne možeš nikako da razumiješ koliku će nagradu ovakvi dobiti. Koji će dobiti smiraj svoga oka. Oko će biti zadovoljno sa tom nagradom. Čezaren bima kanu jahmenun. To će im biti nagrada za ono što su radili. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Dhariyat kaže kanu kalilem mine lejli ma jehđa'un vobil esharihum jestavfirun. Ovi su samo po noći malo spavali a u ranu zoru puno Allahu istifar činili. Aqulu qawli hada wastaghfir li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Zatim sljedeća rečenica razgovara Džibril i razgovara s našim Resulom sallallahu alaihi ve selleme وَعِزُّهُ إِسْتِغْنَعُهُ عَنِ النَّاسِ I njegova, njegov ponos je u tome da od ljudi ništa ne traži. Da ne bude onaj koji stalno nešto traži. Stalno dosađiva ljudima. On je pun svoga ponosa, koji je protkan islamom, edebom, takvalukom, lijepim ponašanjem, nastoji da što manje od ljudi traži. U tome osjeća ponos i zadovoljstvo. Neki ljudi su ko paraziti. Dok nekoga vidi, odmah ga mora učešak. Odmah mora nešto tražiti. I nikad nema. Ja imam jedan slučaj jednog čovjeka koji je dobro ostavio, ali ovo nije razumio. Sam sebe ponižava, vada od toga obolio. Svaki dan mora nekoga nazvat i tražiti nešto. A kada ga vidite kako je obučen i kako hoda, kazali bi ili je ministar ili je njegov zamjenik, la haula wa kuvata illa billa. Pa nije ponos u tome, nego je u ponosu u tome da budeš ponosan i poštuješ sam sebe i ne ponižavaš se i izbjegavaš da budeš sa tim ikako iskušan. Draga moja braća, ponos pripada vjednicima i zato vjednik ne smije da ima osim ovu osobinu. Ponos pripada prije svega Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah ima pravo da se ponosi i njegov Resul ima pravo da se ponosi a i vjernici imaju pravo na ponos. Zato Allah Đelečanu kaže وَلِلَّهِ نَعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ponos pripada Allahu, njegovom poslaniku i vjernicima, ali ne znaju monafice šta je ponos. On se stalno ponižavaju. Svaki su dan poniženi, Allah i ponižava, to već kazna. I zato blago onome ko bude molio Allaha Đelešanu, pa mu Allah dovu kabuli da bude neovisan, da bude neovisan od ljudi. Men kane ridu le izzete, fa lillahi le izzetu džemi'a. Ako traži ponos, neka zna da je sav ponos kod Allaha subhanahu wa ta'ala. وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة fa inna izzata lillahi jami'a. Kaže Allah Đelešanu, obraduj munafike, da će oni kusati bolnu, nesnosnu patnju na ovom svijetu. Zbog čega? Alladine yattakidun al-kafirina awliya'a min dunil muminin Zato što su nevjernike uzeli za zaštitnike, pomagače pored vjernika. Zbog čega oni to, draga moja braćo, rade? Ayabtaguna indahum al-izzata. Traže ponos Oni su zadivljeni nevjernicima. Oni su zadivljeni djedan razom. Oni su zadivljeni tim izmišljotinama i zapadnim zabudama. Zbog čega je francuska revolucija se digla na noge? Nije više mogla te zabude. Pa su napravili sekularizam koga i nama nude. A naša vjera mora u sve pore života zaviriti, jer će nered upravo kao što danas vlada svugdje biti. Pa kaže Allah Đelešanu li traže ponos kod nevjednika, a sav ponos pripada Allahu Đelešanu i kod Allaha subhanahu wa ta'ala treba ponos, treba ponos tražiti. I za kraj, ponos se ogleda, draga moja braćo, i u velikim i u sitnim stvarima. Pileži taberani u svom uđevu kebiru od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao istavnu ani nasi voleo biši usil asivak kaže nemojte tražiti od ljudi pa čak ni da vam misvak dodaju ili da vam misvak zaoštri nemoj ni to tražiti to je sitna usluga neko ima nož čakicu nekakvu u džepu a ti nisi zaoštrio svoj misvar. Pa da ga zavoliš da ti to zaoštri, i to nije baš pohvalno. Nego sam ustani to uradi. Kada bi ti pić sa tvoj konja spao iz tvoje ruke, nemoj tražiti da ti neko siđe, da ti neko to doda, iako je logički da će se ti više napad, trebaš se odvezati pa siđ pa to uzeti, A na taj način se čovjek odgaja da bude, da bude neovisan od ljudi i da traži samo ponos kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da ne tlači ljude i ne traži od njih osim ono što je dozvoljeno da se traži. A kulu kao li hada ostav filali u nekom ostav firuhu innehu huva gafuru rahim molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovaj dunjaluk bude kao što je kazao poslanik alaih salatu wa salam kun fi dunja ke enneke garib evu abiru sevil da budemo na dunjalu kao što je Resul Ali Sadatu Saram kazao Ibnu Omeru dok je još mladiš pun snage bio kaže budi na dunjalu kao da si stranac evo djeda mraz nije stran on je popularan i on se legalizovao a ti koliko god bio normalan i prirodan ti bi u stvari trebao biti legalan imaš legalnu vjeru imaš legalan sunnet, imaš sve legalno, ali ti si garib. Šta će što je tako i tako će biti, pa budi na ome dunjalu kao taj stranac ili putni prolaznik. I jedan i drugi nema plaho mjesta na ovom svijetu. Strancu kaže, aj ti odakle si došao, a i mu sapiru nakon 72 sata ili mu posla nađu ili ga dobro natjeraju da ostavi tu teritoriju. Zato molim Allaha te bareke ve taala da se vežemo za ove ahiretske stvari, a pogotovo za i klasične ibadete, a pogotovo draga moja braćo za lejle, za salatu lejl, za qiyamu lejl, za noćni namaz, pogotovo ovim dugim noćima, Al neće se to moći ako se bude sahatima na pecat buku bilo, ili se gledale čujem neka braća mašala, toliko su daleko otišli da izlače pouke i poruke iz serija Sulejmana veličanstvenog. I to braća mašala, kad gledamo fasadu ništa ne pali, ali će spasti fasada jednoga dana kada stablo unutra bude truhlo. A da ne govorim onda o drugim grijesima, kao što je gibet i nemimet i rješavanje tuđih problema na pogrešnoj adresi, I onda se nema vremena. A i ako ne rade se to, onda se dobro najedemo u gluho doba noći. Pa ne možemo onda ni živjeti ni umrijeti. A kamo li o noćnom namazu razmišljati? Apulu kauli hada ustavfira li olekom festavfiruhu. Innehu kjane gafara.